وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وترك الأمته على مهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da goma da watan rajab bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 22 da wata na watan 1 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin muna adda'u wad dawa wanda suka bi sani da al-jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi littafin al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau da yardar Allah subhanahu wataala zamu tashi a darasi na 40 cip haka ne darasi na 40 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a dukkanin mako Eh, zamu tashi a gabar da malam yake cewa wa fi jami'i tirmizi min hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam yace ya tabbata a cikin a cikin jami'u tirmizi littafin al-imam tirmizi Alayhi rahmatullahi ta'ala eh, daga hadisin Aba Huraira Allah ya kara masa yarda Aba Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam, yana cewa ya fi akhir az-zamani qaumun wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani a ƙarshen zamani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi wasu mutane za su zo wanda yahtiluna ad-dunya bid-dini suna neman duniya da addini ta hanyar addini eh, duniya abun nema ce a su, amma ta hanyar bayar da addini da sunan addini ake neman duniya wayalbasuna linnasi mawsukad bani sannan kuma suna sanya wa mutane eh, riguna na na tumaki na awaki na saboda tausas minalli ne saboda tausasawa saboda kawo mutane sauki da rukhsa a cikin al'umma har ta kai za su dinga sanya wa mutane riga ta ta ta, ta abun nan ta fata na na dabbobi alsinatuhum ahla min as-sukar alsinatuhum ahla min as-sukari annabin Allah yake cewa halussan su saboda dadin zancen su ya mafi sikari zaki zancan su yafi sukari zaki wa qulubuhum qulubuz zi'abi annabin Allah ce zukatan su kuma zukate ne na na zi'ab na kura yaqulu Allah yaqulu Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki zai ce abi yaqtarun yazo da ni da ni suke ruduwa wa alayya yashtariun kuma a kaina suke aikata mummuna fabi halaftu Allah ce na rantse da karan kaina la ab'athanna ala ulaika minhum fitnatan tad'u al-halima fihim hayrana Allah ce wallahi sai na aiko musu zan aika ma wa'annan mutanen wata fitina wanda za ta bar mutum mai haƙuri ya zamanto hayran yana cikin wani yanayi na aka ce hayran sifa ce mutum ya kasance cikin dimuwa mutum wanda yake cikin mutum mai haƙuri zamanto a dimance wannan hadisin al-Imam Tirmizi ya fitar da shi sai dai kash Nasiruddin al-Albani ya da'afa hadisin yace hadisi ne da'ifi bal ma yace hadisi ne da'ifi jiddan sai dai akwai abun doka a ji malamai a cikin wannan hadisi na daga cikin ghaibiyat abunda bai faru ba Wannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari akwai su ababe da basu faru ba amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam yana yana bada labarin su wannan na daga cikin abin annabin Allah eh, duk da hadisi da'ifi ne amma asu ba ko ba wannan hadisin ba akwai su ababil suka sha faruwa wanda annabin Allah yake da labari kuma abun an gasa sun faru tabbat daga ciki eh, hadisin sinfani min ahli nari lam arhuma qattun hadisi ne sahihi cewa annabin Allah ce eh, wasu wasu al'umma Eh, daga cikin al'ummata wasu mutane daga cikin al'ummata min ahrin nari ɗan wuta ne wayoshi za su zo za su zo ne ƙarshen duniya kamar da manzon Allah ya bayani sallallahu alaihi wasallam yace lam arahuma qattu ni annabin Allah ban gansu ba na, ban yi zamani ɗai da su ba ba ma ba mu lokaci guda da su ba sai yake cewa kuma ɗan wuta ne ɗan wuta ne Allah ya kare mu kaga wannan da ghaibiyati ne wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dilala ce ala ala ala risalatihi cewa shi manzo ne na Allah subhanahu wataala ya dinga bada labarin abinda bai abu ba kuma zai abu nan gaba to wannan alama ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah dan aikin Allah ne kuma Allah na masa na masa wahayi to wannan hadisin da Nasiruddin Albani ya ya da'afa sa wanda Nasiruddin Albani ya da'afa sa mal suka ce daga ciki eh, akwai wasu daga cikin eh, wasu hadisai wanda ba wannan ba wanda suna ishara game da wannan hadisin abin da yake ishara a kansa shine za a samu su mutane a ƙarshen zamani da sunan addini suna yaudara al'umma jama'a mun zo wannan lokacin ko mun zo ba na'am muna a ƙarshen zamani kenan ko da sunan addini za su dinga sayar da addinin su suna neman duniya ta addini duniya ake nema ido rufe ta hanyar bayar da addini mutun da riga ta malinta ko ta dalibtaka za a aminta da shi kuma sai ya yaudari al'umma nawa ya faru daga wannan alama ce ashe ta ta tashin alkiyama daga lokacin da malamai suka koma suna yaudarar jahilai to an samu matsala cikin al'umma sai da ayi fatin Allah ya kasaukin al'amari amma wannan yana nuna cewa alkiyaban nan fata ta kusa sannan kuma yalbasuna linnasi musukat bari suna sanya wa mutane watan eh, fatin fatin tuma aka ce abbal ana nihin eh, ko akuya da abin da shahi tumaki da awaki shine abbal ina fata mun fahimta eh, min saboda lausasawa saboda sauƙaƙawa al'umma kamar uh, duk wani abu wa da zai girgiza zuciyar mutane da zai sa mutun ya ya firgita ya tana cewa fa zai haɗu da Allah subhanahu wataala ba a yi sai zaman to amme da wa'azi hanya ta barkwanci hanya ta ta sa mutane da da sa shadi abinda zai tsoratar da su ya ya girgizar da su ya sa su zubda hawaye su yi kuka to ba za a yi ba sai ana ganin ah to ai idan na cika wa'azin da zai sa al'umma kuka ka mutane ba za su saurare ni ba gwaro dole sai ka dauko kawai ka zamanto dan ban dariya a lokacin za a saurare ka kaga wannan alama ta cewa alkiyama ta zo ta zo karshe manufar shi na sakon Allah subhanahu wataala ba dole bane fa sai mutane sun yi imani da kai abinda malamai kamata su doka su fahimta da daliban ilimi mu ire-iren mu shi cewa eh, ba malamin da yake a matsayin annabi yake matsayi na annabi ba dalibin ilimi wanda Allah ya aiko wa sako ba shi iyaka dai tabligi ne naka isarwa ne kawai hatta annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam me Allah ya ce masa inna ma alaikal balagh abinda yake akan ka kawai ka isar amma hisabi namu ne annabin Allah a rayuwar da ya sallallahu alaihi wa sallam sai bai basu al'umma suna kafirci saboda da'awa ta ga gabe ko ina amami saboda Allah ya nuna maka cewa fa da iya dadin zancen mutun ne da hikima da fasaha da balaga to da ba wanda yake manzon Allah a duniya duk duniya ba wanda yake laysa hunaka afsahu an-nas ghayruhu ba wanda yake manzon Allah fasaha da balaga da zalaka ta halishi amma duk da haka dan an wayi gari akwai mutane da basu imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma sun fika fa larabcin nan fa sun fika fai sun fika son shi a farko kafin ya zamanto annabi amma daga lokacin da aka bashi annabtaka kuma sai abun ya juye to wannan ana son a nuna mana cewa kai kai iya naka kokarin kuma mutum guda ya fa'inta ya fi taron al'umma da basu baici komai ba so ake ya zamanto an samu taghyir taghyirus suluki da kuma taghyir taghyir abinan eh, khulqi dabi'u dabi'un al'umma ya zamanto muna karatu ana samun canji a dabi'un ina fata mu fahimta amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke karantarwa ta yadda zaka ga annabin Allah sahabbai na kuka ko shina kuka ba sa bal ma sallallahu alaihi wasallam darisa a cikin karatu kadan ne ce dariyar shugaban halitta kadan ne ce to eh, annabi ke cewa za ta kai inda za su dinga sanya wa mutane riga ta ta tumaki ko ta awaki saboda lausasawa duk abin da zai sa ba za mu yi fatawa da za ta dan sa a ce kaza ba a'a iya dai kawai abin da yake akan ka kai sada sakon abin da Allah ya sanar da kai dan kawai wanda yaji yayi amfani to fa ni'ima wanda kuma bai yi amfani ba kai kai ka ka wadatar kai sarafwan kar hu manta akwai annabin da Allah ya aiko duka duka duka duka ba sa wuce mutum boko suka yi imani shi cikin al'ummarsa bal ma akwai manzo annabi ne na Allah sukutun da Allah ya aiko da annabtaka guda gaba ɗaya garin da aka aiko sa ba wanda ya imani da shi ba ba wanda ya imani da shi kuma a haka ya hakura manufar shine malam eh, kada a cika al'umma da dogon surutu iya abin da ya kamata a dabi'antar da al'umma da dabi'a nagartacciya mu san abun addini iyakar san sanin addini sai gaske ana taruwa karatu da za a tashi ana bayanin rukunnan imani ko rukunnan ko kuma fara'idu, arkanus salati wani bai ma sani ba kuma yana zuwa karatu to iya abun da ya kamata a damu abun karatu da al'umma kenan ko Allah ya samu wani lafiya annabin Allah yake cewa eh, alsilatuhum ahla min as-sukar dadin baki su zakin baki zalaka ta harshe in suna magana tafi sikari sukari zaki saboda iya zance wayanda mutane suna da yawa rufa akwai malamai da daliban ilimin da in zai maka maganar nan ko zai karanta maka Qur'ani sai rantse da Allah shi aka saukar ma amma da zaka koma janibi na kuma dabi'a sai ka iske shi gwawa ne sakari a dabi'a bai da mu'amala da mutane haka ne ko baka bane wanda zaka same shi Allah ne tsarkawa ya tsare mana mutuncin mu kuma Allah ya kare mana rayuwar mu da imanin mu baki daya amma ba asara a rayuwa kamar dalibin ilimin da yake maya ta da'awa kuma aga aikin sa ya saba ma abin da yake karantarwa yafi kowa zama cikin hadari gwara ma ka aje ka koma wata tasha ta daban Allah ya samu wani lafiya annabin Allah yake cewa qulubuhum qulubuz zukatan zukatansu zukace ne na kura ya zuciya kura take ga tsoro ga ban tsoro ga tsoro ga ban tsoro Allah ya kare mu sai Allah ya ce abi tarru, yanzu da ni za su rudu har har za su dinga ruduwa da ni ana yaudara da sunan addini akwai wani abu da ta faruwa da wasu daga cikin daliban ilimi wanda kuskure ne ka zama dalibi na ilimi mai karantarwa baka da aikin yi kuskure ne kuskure ne mutun ya zama malami yana karantarwa yana da'awa baya da sana'a kuskure ne ina ba ta mu fahimta to irin wannan mutanen ne shi baya da sana'a ya dogara da masallaci da abin da ake samu sai zaman to duk juma'a ya ka zo eh, kullun eh, za a yi sanarwa ga abin da aka samu a kes eh, ina kaza ina dan fadin da ake samu kullun ake sallar juma'a ne ga abin da aka samu kullun wannan abin ne ba a ƙari ba rage misalin ka ce a ce kullun kawai jika goma ce kullun jika goma ake samu an tsodoki tsawon lokaci ana tafiya a haka sai wani ya ce kai al'amarin kiko da gaske ne sai ce yau ayi ta ta ƙari yanzu ya akai kawai sai doko jika gomar yasa ake eh aka zo bayani kuma ta kawo kuma aka samu kaga an samu matsala kenan ko akwai daliban ilimi saboda rishin sana'ar yi za a zo da sunan zamu je wajen wa'azi za a sai mana kaza to alhaji muna sai mana kaza kuma sai a bada ba komi wannan wannan yana da cikin al-ghubun al-ghul yana cikin al-ghul wannan wannan ghululi ne cikin cikin cikin cikin shari'a kuma Allah ce uh, wa man tana fa eh, eh, al-imran ce ko ali imran ce subhanallah wa man yaqdul yati bima ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya gul shine kaci wani abu wanda bai kamata ka baka da haƙi na kace sa ce za a yi wa'azi sai aka baka kudin kuma sai ka je ka sa matar kale shi da ranci da Allah sai kawo Allah bayani wannan kudin haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya dace da mu to sai Allah ya cewa eh, la ab'athanna ala ulaika minhum fitna wallahi dan tado fitina a cikin su zan turo musu fitina tad'ul halima fihim hayrana za ta bar mutum mai hakuri a cikin rudu wa zakara ibn abi dunya min hadisi ja'far bin muhammad ana abihi an jaddi ibn abi dunya ya rubuta a cikin littafinsa al-uqubat eh, daga hadisin Ja'far dan Muhammad dan Abihi an jaddihi daga kakansa qala yake cewa qala aliyu aliyu yana cewa wani aliyu kenan ali dan abi talib radiyallahu anhu arda yace yati alan nasi zamanun nan daga ba wani lokaci zai zo mutane la yabqa min al-islam illa ismuhu ba abinda zai saura da musulmi sai sunan musulunci kawai ba wani abu na musulunci sai suna shi sa wani yake cewa da da da wanda yake ba musulmi ba idan yana son ya musulunta to kada ya kalli musulmin zamani ne ya dubi shari'ar musulunci amma da zai dubi musulmin to ba abin da zai sa ya musulunta ba sai kuma fahimta ba mun taba zuwa wani gari wajen wa'azi ake ba mu labari Eh, mashaya inda ake shan giya a shekara lokaci guda ake samu a sabunta su a gyara su wani lokaci ne lokacin azumi ga ce musulmin da suke zuwa shan giya sun fi kristan da ke zuwa shan giya a wurin musulmi suke kwankwada ta sun fi kristan da suke rayuwa a wannan wurin kaga wannan sunan musulunci ne yanzu abu ne wanda a shari'ar musulunci haramun ne da daliban ilimin da wanda ake karantawa kowa yana aikatawa na'am Allah ya yawa da su kaga wannan zamani ne wanda muka zo wanda sunan musulunci ne wani fa yana sallah ne kullun da shi ake sallah guda biyar a masallaci subahin baya race azhar haka la'asar haka magriba lisha duk baya latin su amma da zaka tsare shi tsakaninsa da Allah ka tambaye sa rukunnan na sallah farillan sallah wallahi bai san su ba wani baka ka je ne safarillan an tabbata wani ya taba labari nan garin an taba tambayar wani ladani da masallaci duka khamsu salatu shike kiran sallah baki daya aka tambaye shi farillan sallah ci guda bakwai na ai farillan eh, arkanul islam rukunnan musulunci guda bakwai na ladani sukutun na masallaci fa babalaka bil ma'amumina ladani su fito kai wannan sunan musulunci ne babu sab ya da cewa ba mu san addinin mu ba akwai wasu daga cikin musulmai da dama an ka tambaye su abin da shayi musulunci ba sani ba kuma abun ban haushi take ci wai wanda bai san rukunnan imani ba shi zai tambaye ka wai wai wace mace ce wai mijinta annabi babanta annabi ta yi annabi wayayanta annabi tsananta annabi cewar rukunta musulunci bai sani ba ba bai kare zauduwa a kansa ba zai tabbe ka wai wai sunan matar shedan wai mu sunan uban fir'auna dukkan ta wai mai amfanin su wannan abin shi da ba bai in bai ma ci abin da yake shari'a sarfawa to yake cewa lokaci zai zo mutane la yabqa min al-islam illa ismuhu ba abinda zai saurace musulunci duk wani dabi'u da musulunci ke kira laga su ba su ba su ba su wala min alqur'ani illa rasbu kuma ba abun da zai saura daga qur'ani sai zanen qur'ani an haddace amma kuma ba aikin an san ayar za a iya jata a karanta amma aikin yana da wuya sai sa wani lokaci wallahi zama dalibin ilimi akwai hadari gaban sa tare da shi kuzan hadarin sa shi duk abin da kake karantawa na karatu so idan ya to kai haka wannan abun to gaban Allah sai Allah ya tambaye ka kusan sahabbai daga wasu daga cikin mutanen mutane a zamanin manzala sun matsu a tai jihadi a fita a tai a gwabza ayyaki tun gabanin Allah bai bayo manzon Allah umarnin ayyaki ba amma da aka ce a je ayyaki ta suka fara da baya da Allah ya umarni da je jihadi sai suka fara zuzuta wanda suke gaba gaba wajen a tai jihadin da aka ce to Allah ya bada damar yanzu a ji a yaki kafirai sai suka fara ja da baya Allah ce ya ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun zulubin mai girma ne a wajen Allah laifin ba karami bane ka dinga fadar abin da baka aikatawa magabata malamai magabata rahmatullahi alaihim su wa'azi ma ba sa wa'azi su san ba sa yin abu wa'azi ba sa yi in suka san ba sa ba za su iya ba maulidin suka san yana da wasu tabbaka wannan hadisin to ba su makantar da shi saboda gudun kare ya zama to hujja a kansu sun fada kuma su aikata ba Allah ya dace da mu yace wala min alqur'ani illa rasbuhu masajiduhum yawma idin amira yace masallacin nan su a wannan lokacin fa ana cika su ana kawata su amira ana kawata masallacin nan za a dinga kawata masallacin nan ana masallaci kulliya kuma ana halartar sallar amma wahiya khirabu bainal huda babu shari'a ko dai a cikin ta ba shari'a a cikin masallacin nan sai gaskiya masallaci yazo a masallaci ta kai ana sata ba haka bane yanzu ta huce ba sa ta kayan mutane har kayan masallaci sacewa ake kayan masallaci kayan ɗakin Allah shi ma sacewa ake kai ka san duk wanda idan sa ya ya rufe har ya iya satar kayan ɗakin Allah to na gidan uban kowa ma zai doka ba ka bane an yi an yi zina yanzu nan garin har a masallacin ne an yi zina har a cikin masallaci ana zina Allah ya kare mu masajiduhum wa hiya amira mai idin amira wa hiya khirabun minal huda. ba shari'a ciki ba wani abu na shari'a a ciki za a zo kowa ya salla ta garin su ba a gyara sahu da kyawu ba a yin ibadar da kyau kuma wani abu fa ɗan uwa mu yi hakuri musamman dalimai masu ba da sallah wallahi akwai buƙatar lokaci zuwa lokaci ku dinga tunatar da mamu akan sallar nan minti uku minti biyar an sallame jama'a ku yi hakuri bayani kan sallah ko da gaba gaba ake dauka ko da a wata wata ne ka sauke yauni dai kawai eh ka sauke yauni Allah ya rufa muna asiri amma kasan nan ana ce mu sallah mutunci wallahi kasan nan ana ce mu sallah mutunci sai yake cewa ulama'uhum sharru man ulama'uhum sharru man tahta adimis sama' malamansu na wannan zamanin su ne sharrin al'ummar take rayuwa karkashin sama ulama'uhum sharru man tahta adimi sama malamansu na wannan lokacin su ne mafi sharrin halittar da take karkashin sammai girgijen sama su ne mafi sharrin al'umma eh, minhum khalat al-fitna daga gusu tana take fitowa wa fihim ta'udu kuma agun su take koma duk wata fitina suke haddasa ta kuma agun su take komawa sai wannan hadisi shi ma Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ce hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi ya kasa cikin silsilar hadisi da'ifa hadisi bi lamba 1936 eh, sai jama'a hadisin da ya tabbata da da akwai matsala ko da hadisin ya tabbata <laughs> to da akwai da akwai matsala amma ne jama'a tsakani da Allah akwai dan birbishin gaskiya cikin cikin cikin birbishin alamun wasu ababe na na gaskiya cikin abun ku da muke rayuwa rayuwa a wannan zamani abun yana bani mamaki malam abba sai ka tarar a islamiya inda qur'ani ka tabbaki zancen boko ba. a islamiya inda aka kawo yara a karantar da su Qur'ani da hadisi amma sai a waye gari malamin yana da kusan budurwa kusan guda shida cikin ɗalibansa. wai wanda aka aminta da shi aka kaye karantar khairu kitabillahi mafi alkhairin littafin da Allah ya sabkar a duniya aka bashi amanar yara ya karantar da su wai kuma shi yanzu yake cin amanar iyayensu wannan ba shari bane cikin al'umma tsakani da Allah kai kai wa da'awar manzon Allah adalci ku je da Qur'anin da Allah ya baka kai masa adalci kai kai wa kanka adalci kai wa wannan yaran adalcin kai wa iyayensu adalci jama'a mu dai ta roƙon Allah ruha mana asiri kuma Allah ya ƙara tsire mana ya ƙara tufa mana asiri duniya da alƙiyama kuma Allah ya tsare mana mutuncin mu amma wannan musibar tana abkuwa cikin al'umma diyawa balma wallahi akwai malaman da su ne silal lalatar da yara da dama ba ina faɗa ne dan cin mutunci na faɗa ne dan mu gyara ayyukan ina fada ina faɗa ne dan mu gyara ayyukan to uwa uba aboko alakkal can nan ne abun yake kankat kenan za ka yi shikin eh, professor da lambar dalibansa sun fi a kilga kuma kowace yana ishe shi da ita kuma kowace tana turo masa message ko kun fahimta wannan cin amana ne wannan ba wannan ba garin musiba bace Allah ya garufa mana asiri jama'a mu kuma ma Allah subhanahu wataala zama dalibin ilimi wallahi ba na sai shirya abin wani lokaci yana na tsara ina duba al'amarin sai ga gaskiya akwai matsala cikin al'ummar mu akwai buƙatar a dage da addu'a a dage da neman Allah subhanahu wataala tabati duk matsala ce ta zuciya so ita matsala ta kuɗi da mata duk duniya ba wanda baya son su in ka ji mutun ya ce maka wani akwai son kuɗi gare ka rera ka ne yayi haka ne in ka ji mutun ya ce maka kana suka cika son kuɗi ya rena ka ne wallahi lazim ba wani makhluki a duniya wanda baya son su babu hatta annabawan Allah da suke annabawa suna neman su haka ne ba wani annabi mai zaman banza ba shi ba wani annabi da Allah ya turo dan dan wanke goma sa biyar kowa ne ma yake da kansa ba ne ma wani yake yi to kuma wani annabi ne yake aure sai iya annabin da Allah ya dinga kafa hujja da wasu dinga kafa wata hujja wata hikima ta Allah su ma duka su nawa ne ilgaggu ne gaba daya kun fahimta idan mutum ya ce maka kana son mata to ya rena ka ne ba wanda bai so in baka sai ka san ka rubuta da gidanka <laughs> <laughs> ba ga bane amma kuma ai kowa danna zuciyar ne yake fa danna zuciyar ne yake danna zuciyar ne yake kuma in kace zaka biyo matan nan na wannan zamanin ko to sai iya abin da Allah yi sai iya abin da Allah yi e kawai dama ai ai jihadi ai haka Allah yake son ya gwada yana son ya gwada bayu ne ni Allah ya fada a farkon ankabut ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladhina min min qablihim Allah ce ahsiban ahsiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wai kawai dan dai kace kai ustazu ne a ran ba kai kawai malami ne Allah ya barka ba a jarrabarka shi yasa na ina yawan fada so tari Allah ya fi jarraban malamai a bangaren mata haka ne za zaka kawai watan fa kawai din za ta samu number akwai sai tawa da kudi ba ta samu number ka to ka kai hakuri ka ji tsoron Allah malami kawai e baka da alaka da dai kowa qur'ani ka ce ka koya mata qur'ani kawai za ku koya mata duk wani abu da ba qur'ani wato bi halitta tsakaninka da ita Allah ya dace da mu wa zakara min hadisi simak bin harb an abdurrahman bin mas'ud ana bihi qala ibn abi dunya ya ambato daga simak dan harb daga abdurrahman dan abdullah dan mas'ud Allah ya qara an abihi daga bahi fi saqala yake cewa idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin idan zina ta bayyana a cikin al'umma idan zina ta bayyana a cikin al'umma war riba da ta'ammuli da dukiyar riba azina Allahu azza wa jalla bi halakiha sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da halakar da wannan ƙaryar da wannan garin idan zina ta yawaita a cikin al'umma a cikin gari da kuma dukiyar riba ta zamanto abun halalci a mutanen wannan garin wannan laifin guda bi na sanya Allah yayi umarni da halaka wannan garin mu yanzu zina mata kuma kusan yanzu zina kamar wani wani abu ne na hada wani waye wai gari ake wai waye wani wallahi alaziz uwa ba sai in kale ka babban birni capital afallahu anhu <laughs> la hawla wala quwwata illa billah ai zinar ko eh, sai dai kawai Allah ya rufa asiri daga babban mutum da kimar sa a cikin al'umma ana kira shi yaje in yazo kowa sai ya miƙe tsaye amma kash kazami ne mazinaci ni ban taba ganin duniyar mutum ƙazami kamar mazinaci ba kazami a duniya kazami kamar mazinaci kuma fa zinan nan annabi ya karantar da mu cewa har abada mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake yin ta yana da riga ta imani to kuma yanzu zina ta zama to ruwan dare ba duniya sai a wanda Allah ya tsare kuma na daga cikin a yanzu daga cikin abin da ke kawo zina a cikin al'umma ko akwai wannan wayar hannu salula portable wannan cellular tana ga cikin abin da ke haddasa zina kwari da gaske wallahi akwai matar da za ta daki fotan ta tsirara ta tura wanda yake take so akwai wanda ta daki foton sa tsirara tsirara ya tura ma yariya zina ta kare ba Allah ai an riga an kare zinar a riga an kare kuma yanzu wannan kawai fa akwai da ta kawo ba ta son ta gaji amma za ta za ta kamo za ta kamo batsa tana kallo sai da je kawo ta gamsu eh akwai wanda shi ba kawai baya baya bezi nan amma kuma ya kware wajen kallon wannan iskanci. wannan ta ce Allah ya kare mu to uwa uba ita kuma riba yanzu ta zamanto abun halacci ma a kasan a kasashen mu yanzu bankin ka ja ka baka bashi akwai intere dole akwai abin da za a fidda maka ya ka baka miliyan 1 to zaka mai da miliyan 1 shika 200 ne ko da shi 100 shi na manta miliyan 1 za a baka amma zaka mai da miliyan 1 da jika 300 ko 200 to wannan abun haramun ne riba ce kuma ga can banki da dama ba su yi hankali ba ba su sha ba za su sha ba gaban Allah kuma ya kamata gaskiya a kasar nan ya kamata a ce mu a matsayin mu na musulmi in har da gaske ne da ake faɗa a gwamnatance kashi 90 da wani abu musulmi ne to ya kamata a ce muna da banki wanda babu interi a cikin sa wanda zaka je ka karanci kuɗi ka biya buƙatar kuma ka maida shi ko kuma ka kai ajiyar kuɗinka ba a tsara maka wani abu ina fatar mun fahimta wa fi marasil al-asna cikin marasil na al basri yake cewa idza azhara an-nas al-ilma idan har mutane suka bayyana da ilimi idan mutane suka nuna ilimi a cikin al'umma wa dayyul amal suka tozatar da aiki ga ilimi amma ba aiki wa tahabbu bil al-suni alsuni suka so junan su ta halussa alsun jam'u lisan lisan mufrad jam'uhu alsun suka so juna ta baki kawai a baki ina son ka a baki ina son ka watabaghadu bil qulub suka so suka kyamaci junan su a zukata a baki muna son juna amma a zuciya kana kyamar mutum wataqata'ul arham suka yanke zumunta ba sa sada zumunta la'anahum Allahu azza wa jalla sai Allah ya tsine musu albarka idan al'umma ta nuna ilimi ana jiran kai magana ya maka naqadi kusa yanzu duniyar yanzu kenan ko yanzu daliban ilimi ta kai saboda akwai wasu dalibai ma saboda tsabar shi ladabi malamin da ya karanta da kai litafai da dama min gilafin ila gilaf wai shi yanzu kake jiran yayi magana ce yayi khatabu lugawi kai dan uban kai bai kafa ka gane addini abun akwai zafi a cikin al'amuran fa akwai malaman da Allah ya ba su hakuri mala irin su Abubakar Gumi alaihi rahmatullahi Allah ya ji kansa ya gafarta masa malam zai karatu a ce a ce malam kawai nan kuskuren lokaci ba dai kun gane ba a ce an ci mutuncin nawa ce kun dai fa inda to a tsara gaba eh daga baya an gyara hawa akwai in ci kadiyar akwai wanda ta jami'ar islamiyya ya dawo sai ke ce wanda daga cikin malamai wai datti zawon malaman nan ba sa da nahwu ba sa da balaga ba sa da sarfu ba ce ce kai sai ce masa wani ya ce ka a hankali yace ba dan da Allah ya kaddar malaman nan ba sun yi wa'azi har ka ya gane kake makaranta yanzu da sunanka a wulu wallahi cikin al'umma eh ka bi a hankali da wannan rashin nawo suka fa al'umma ta fahimci karatu sai na cikin wani duniya ta kritik duniyar na kagi kana magana kawai daga kawai kuma wani kritikin kana ganin sa wallahi lazin ka san ba dan Allah bane manufar ba Allah bace kawai dan neman suna ne kawai ai nayi malam wani sai lisani to ai kake ka fara annabi ma masa martani bulanta wani malami bi ba wani malami a duniya da bai kuskure ba sa a duniya wani malami da baya kure shugaban halitta ne da yake shi kadai ma'asumi Allah ya kare sa duk da baya kuskure kuma ayo manzon Allah raddi ba haka bane so nawa aka yi manzon Allah hijai aka masa raddi har ka har har ta annabi sai da aka masa aka masa raddi cewa ai ai sa maza ba su zama duk su mutu balantana kai farar hula kawai to idan aka nuna ilimi sai aka zo kuma yanzu wanda zai zo ce kaza da kaza in aka zo kotan aiki sai kai kuma eh training eh ba abin da yake yi na aikin alkhai ba wani abu da yake ba wani dalibi guda da ya karanta da shi littafi bin gilafin ila gilafi ya sauka masa littafi ba shi kawai hayaniya ce ba wasu mutane suka fahimci addinin ta hanyar sa babu ga karatun amma kuma babu aiki sannan kuma za a ta nuna muna tare su wani muna tare muna tare amma a zuciya ta ciki na ciki to kage wannan gabar malam tafi kowace matsala da wannan kha'inci ne yaudara ce yaudara addinin Allah ne ku nuna kuna tare a baki amma a zuciya ba haka ba ina ba ta mu fahimta kuma yanzu wannan abun ya yawaita a cikin musamman da Allah ya jarrabace mu da sharrin kungiyanci a wannan kasar kungiyanci wani yana kungiya kaza wani yana wani kungiya kaza sai abin ya zama turkici shikenan ko kuma wani dalibin wani ne wani dalibin wani ne sai a baki ana tare amma a zuciya Allah ɗaya sun abin da ke tashi a cikin zuciya shi yasa eh, malamai da suka karantar da mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu sun iya nasu kokari wajen dora mutane akan tarbiyya to amma mu yanzu musamman matasan malamai suke tasowa galiban babu da tarbiyya cikin karatu mu babu da tarbiyya wajen karantarwa da kuma mu karan nan wani malami kana gan shi ka sai isturuka wallahi dan daba ne kana gan shi ka dan daba wallahi kira yake suka tarbiyantar da al'umma ina sauraron wani malami lokacin da aka doke aka doke garkawi malami na Kaduna daga cikin malamai suka suke hidima wa addini bayan an doke sa aka da, aka medo shi malam yayi arwalla kawai ya shigo masallaci al'umma ta taru ana jira malan ya bada labarin abin da faru da shi budar bakin malam sai ke cewa wa'inda suka yi doke su suka garkuwa da shi har juma'a dai ta rasa juma'a dai a rayuwarsa ta dalilin su wallahi ya yafe musu kuma Allah shi yafe musu bai buƙatar je kiyama dan su Allah ya tsaida shi ba a bata musu da lokaci malume ce mu jira muke malan kawai fara tsuna mu ce mu ce amin a tsitsine musu mu ce amin saboda an karantar da su tarbiyya to mu wannan tarbiyyar ce ba ma da kullun kokarin muke mu yi mu ta gano kurakuran malaman mu muna cin gyaran ba shi ba zaka ji shi malamin eh, a kurakuran da yayi baka san abin da Allah ya karɓa kai kai naka yo kai kaje kai kuna kuskuren nayi mana Allah ya dacar da mu to kuma sai aka so juna ta hanyar hanyar eh, nuna baki da baki yana son juna amma a zuci ba haka bane watabaghadu bil qulubi wataqatu al arham ba da zumunta la'anahum Allah sai Allah ya lace su azza wa jalla inda zalika a lokacin suka wannan gabar fa asammahum sai Allah ya makantar da su ya kurmutar da su ba sa taba jin gaskiya su fahimce ta wa ama absaru kuma Allah ya makantar da idanunsu ba sa ganin gaskiya ba tana su bita wa fi sunan ibn majah wannan hadisin eh, ibn abi dunya ya fitar da shi hadisi ne wanda yake eh, suka ce hadisi ne ya fitar eh, abin nan mataki na hadisul hasan وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عمر بن الخطاب yake cewa kuntu ashira ashrati rahatin ina cikin mutane guda goma min daga cikin mutanen Madina Makka inda rasulullahi a gun manzon Allah da muke zaune mu mutane ne guda goma da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi sai manzon Allah ya fuskance mu da huskarsa fa qala sai ce ya ma'asharal muhajirin ya ku tare mutanen makka khamsu khisal dabi'u guda biyar dabi'u guda biyar a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ku kakkurske su ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ku kakkurske wa'annan ababen sai yake cewa ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اصلافهم الذين مدوا annabi Allah ya ce ma zaharatil fahisha abun kiyama ba zai taba bayyana ba a cikin al'umma hatta a'lanu biha har kai suna suna yada ana tallata wannan abun na na alfasha illa bitulu ta'uni. face Allah sai ya jarrabe su da da annoba sai Allah ya jarrabe su da da annoba wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina da kuma rishin lafiyar da kakanni da uwaye suka wuce ba san wannan rishin lafiyar ba idan kaga al'umma ta yawaita yin alfasha to Allah zai jarrabe ta da annoba da annoba da kuma rishin lafiyar da al'ummar da ta gabata iyayensu da suka mutu ba sanda wannan abun ba yanzu mu yanzu kasan nan fa a kusan duk abin nan ai kafafen sadarwa na kasan nan in ba dai ku ba to ana tallata abun da ya shafi zina ba ku fahimta ba hanyoyin tallata zina a ƙasar nan suna da yawa daga cikin hanyar da ake tallata zina akwai hanyar kokowa dan kokowa nawa ne kuka ga a sa an malla a hanya a gehen sa akwai kafat na'am me ake tallatawa wai hada cewa wai wai hula aminin sa a wuta ba eh a wuta da kika ce kware da gaske wai hula aminin sa kaga tallazin ce yake yi ina ina me mata ina ina ina ina ina na kafot na'am mutanen maza ke amfani da ita me ake tallata ce ko ba tallata wace ake tallata ce ake kaga har ta kai abun ana nuno a fili wai ga hanyar da za ku bi kakku doki rishin lafiya ko kai doki ciki wannan ba talla alfasha bace sannan kuma rishin lafiya nawa yanzu nawa mutum al'umman mutane suke fama da shi wanda da baya ba san shi ba yanzu fa da an yi lokacin da in ga an ce mutum na da diabetes to sai mai kuɗi ba haka bane masu kuɗin da ne saboda cin daɗi ya musu yawa to mu mu yanzu talakan da bai bai aje bai ba wani ajiya ba kuma ga an ce da diabetes kuma ba abun da yake sha sai horawa idan ma yanzu an hana mai an ce shi kuma shin da keri can da baya ba a san wata sida ba wata duk ba a san yanzu wanda ya shekara 15 cikin kabari in ka taddo shi ka ce mai ebola bai san ebola ba in ka ce mai corona bai san corona ba baka bane ba san su ba amma yanzu fa kullun rashin lafiya ta ƙara fito akwai yanzu rashin lafiya da kullun ta fito suke yi to wannan dalilin fitar da rashin lafiyar sabon Allah ne sai ce wala naqasa qaumul qaumul mikyala wal mizana illa bturu bisinina wa shiddatil muunati wa jawris sultani ba wasu mutane da za su tauye ma'auni da mizani abun awo sakeji, ko kuma metir da za a rage sa a cikin kasuwanci ana tauye ma'auni face sai Allah ya jarrabe su bisini da shekaru Allah zai jarrabe su da shekaru na wahala wa shiddatul mu'una da kuncin rayuwa da kuncin rayuwa da kyar ake kai ake samu abun kai ake ake samu abinda za mutum zai kai bakin bakin sa wa jawri sultan da kuma azzalimai shugaban ne jama'a kun fahimta dala ku dibi kasan nan akwai abinda talakawa suna jayo akwai abinda masu kuɗi suna jayowa harkar tauye ma'auni harkar ta yan kasuwa tauye ma'auni a cikin ƙasa na daga cikin abun da ke sanya Allah ya jarabe mutane da abu da uku ai shekaru ana fama da kuncin rayuwa ana fa ana ai shekaru ana cikin wahala na harko kenan ko na biyu kuncin rayuwa kuncin rayuwa yanzu fa kasan nan wallahi alazim wallahi a kasan nan akwai mutunan da gari wannan gari birge sai yake yi akwai wanda zai zo ya kwanta wallahi abinda zai ci ma bai da abinda zai ci bai da to uwa uba ka dibi makociya Najeriya ai can shakundunci a nake jin labarin wata yariya da Allah ya mata rasuwa bayan an dawo daga janaizarta mahaifinta ke bada labarin abin da ya faru a cikin jihar Kano abin ya faru abinda zai ci za su ci ne ita gata ga babanta ga mamarta ga kannanta kuma abinda ake samu na a ci so da yake samu abinci a gidan kuma bai wuce kannanta su su iya mutum guda zai abinci mutum guda ne haka yayi ta hakura cin abinci ta shiga azumin dole kuma azumin nan fa daga ruwa ta sha ta yi sahur da ruwa ta bude baki da ruwa shine kawai abin da take samu da ci har yiwa ta kai ta ƙarshe yiwa ta kai ta ƙarshe duka wannan alama ta cewa al'umma tauye ma'auni ya yawa a ciki saboda matsalar tauye ma'auni fa sai da Allah ya saka da sura su kutum akan wannan abun suratul mutaffifin ko wailun lil mutaffifin alladhina yaktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw waznuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin to har yanzu mu ma nan muna da irin wa'annan ƴan kasuwan da ba sa cika ma'auni da ku ji tsoron Allah ku dinga eh, eh, cika ma'auni sai ke cewa kuma abu na uku Allah zai dora musu azzaliman ne. a tawari kudin ku ana canyewa iya abun da aka take kenan yanzu a kasar nan fa duk wanda aka yi aka yi nome kinsa wani minister ko wani DG ko wani shabdi cabinet ko wani SG ko kuma wani wata gaba dai haka to hanya ce ta so ake kawawura kasata ba ka bane sai ka iske mutun kai malam fa wallahi alazim ni na san mutun da kafin wannan gwamnatin ta shekara 13 ta zo billahi ladi bai da gidan kansa gidan kansa bai da amma da aka zo aka yi wannan shekarar goma ko da aka ji ba malam gidajensa wallahi ba sa kilguwa ana dama da su cikin siyasa da gaske zai iya kira shugaban kasa su yi waya da shi minista zai kira kan ajima malam gidaje haya kuma yana da haya kaga hanya ce mu muke jawo kanmu fa shi yasa Allah yake cewa ma asabukum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da kaga ana ciki fa wallahi ba wani bane ya ja mu ne mu ne muka ja mu kanmu Allah ya rufa muna asiri sai ce wa ma mana'a qaumun qaumun zakata amwalihim illa muna'ul qatra ba wata al'umma da za ta hana zakkar dukiyarta da Allah ya dora ta dinga fitarwa tana bayarwa face Allah sai ya hana musu ruwan sama a illa muna'ul qatra minas samai sai Allah ya musu ruwa daga sama sama Allah ya cika ta ruwa idan masu kuɗi suka kasu suka kifid da zakkar da Allah ya ce su fitar to kuma sai Allah ya jarrabe su da dami da da da abun nan rishin ruwan sama yace falawlal bahaimu lam yumtaru ba dan da dabbobi ba tumaki da awaki da jakai da Allah bai ruwa ba albarkacin su ne kawai kadai Allah ke sa yana ruwa yace kaga wannan shi ba wannan matsala ta hidda zakka akwai wanda suna hidda amma ba su hidda da kyawu Kuma matsala ba a ga musu gaskiya kai a rama ba a ga musu gaskiya abu yana wannan mamaki wala Allah malaman suke kusa gare su saboda kar a goge su cikin list <laughs> to ai me sauki ne dan Alhaji ya goge kai a listin sa matsalar Allah ya goge kai a listin sa shine matsala eh wallahi matsala ce me sauki dan Alhaji ya goge sunanka a qa'imar sa amma babbar musiba shine Allah ya goge sunansa sunanka a qa'imar da take wajen cikin bayan sa nagartattu Allah ya dace da mu a hidda ba a raba yadda ya kamata wanda ya kamata a ba ba su ya kamata a ba ba kun bayyana duk ana wannan wanda ya kamata a ba kasuwa ake baiwa <laughs> Allah shi yahi buna Allah shi yahi buna wala wala khafara qaumul ahda illa sallata alaihim alaihim aduwahum ba wasu mutane za su dinga walwala alqawli su dinga walwala alƙawali suna tuzartar da alƙawali face Allah ya ɗora musu makiyinsu min ghairihim daga waninsu daga wani wuri sai Allah ya kawo musu Allah ya kawo musu wasu mutane da za su jagorantar da su kuma makiya ne a gare su fa akhadha fa akhadhu ba'd ma fi sai su kama abin da ke wajen sai duk abin da suka mallaka su dinga kwacewa sai ce wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabihi matukar kuma al'umma da Allah jagon da Allah ya dora musu su yi aiki da littafin da Allah ya sabkar ba aka watsar da shari'a ta Allah aka kirkiro wani article article na na kahirci ba kahirci bane wasu article article aka kawo aka sanya aka bar doka ta Allah to illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya fitina su tsakanin su duk gwamnati da ta duk gwamnati da ta ce ta aiki da demokrasi ko to ka tsaya ka kalla farkonta da karshen ta wallahi ba kuncin hankali a ciki su ana zaune ne kawai Allah zai sanya musibar su a tsakanin su su ne musibar su ne musibar in kaga ga shari'ar Allah an aje an doko ta shari'a da aka tsara wadda ba ta Allah ba to ba shakka Allah zai dora zai sanya fitina tsakanin su ba yadda za a yi ai daidaito kuma ku tsaya ku kalla da kyau malam Allah ya dace da mu Allah ba lokaci ko ku kwana anan abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kwana in Allah da zamu yi gudu kware da gaske zamu dan yin ruga da gudu insha Allah kafin azumi ya zo samu a ce mun dan mu shiga inda akwai gaban da kamata a ce mun kai ya kamata mu mu kai a littafin da aka zamu zamu rage dogon bayanin kawai ta karantawa insha Allah Allah subhanahu wataala ya dace da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka وصل muhammadin wa وبارك على سيدنا محمد wa آله taslima وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته